Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Bağımsızlık uğruna da alkanlara boyandık. Bağımsızlık uğruna da alkanlara boyandık. Hmm. kardeşler gelin yolumuz devrim yolu gelin kardeşler gelin yurdumuza faşist olmuş vurun kardeşler vurun yurdumuza faşist olmuş vurun kardeşler vurun yurdumuza faşist olmuş vurun kardeşler vurun yurdumuza faşist olmuş vurun kardeşler